Alors, il est vrai que j'ai aussi participé à une collaboration intense avec le gouvernement espagnol. Egia da, Felipe Gonzalezen espagnol espainol gobernuarekin kolaborazio intenso batian parte hartu dutala. avec mes collègues Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, Corcuera, Mintzakideekin, kolaborazioa, etzen beti erresa, zeren eta deskubritzen ginuelarik terrorismoaren kontrako neurrietan gaiztakiriak erabitzen zituztela, eta horiek Espainiol gobernuak zituela ordaintzen, nire lagunek zituztela pagatzen, Felipe González eta besteek. Espanol, par mes amis du gouvernement espanol. Compañero, dire, Felipe González... Euh, eta hori ikasi dugularik xexituak ginen, eta Michel Rocard denetaz jakinian zen. Et quand on a découvert ça, nous étions indignés. Et Michel Rocard, qui a envoyé ce message, était parfaitement au courant de tout. Jakinen ez duzuena funtsian, zeren afera hortaz, bakarrik jakinen duzue, zer atera den justizian, Piska bat tratatua izan dena hemen, gehiago Espainian. Que vous ne saurez pas, car vous ne connaîtrez de cette affaire que ce qui est sorti dans quelques affaires judiciaires qui ont été traitées parfois par la justice française, davantage par la justice espagnole. Hori da elkartasunaren euh, ondorio politikoa, Barrio Nuevo eta berak gario pagatu dutena afontxean. Barrio Nuevo Rafael